Poštovani gostu, dobrodošao. Uživaj u Vultibaci na blogu. Molio bih osobu od pseudonimom Jagodi da ne daje više lezbijskom nabijene komentare. Jer ovo je ipak kršćanski blog. Hvala. I nek si popravi svoj blog. Amen.